txerriko meak. Otxo basatia koko teraino dago. Zegatik beti atere du eh, beti puin guztietan horrela estorera geta txanai. Ha, ha, ha, kurin, murin eta hurrin iru txerriko meak nireza bela bukatuko dute. Ikusi korzu. Kurriñak pa, eh, papel eskuetxe Esto azkarra. Otxo aputxein beharrik estu. Etxea berez, erori da. Ha, ha, ha, ez duz ikusten eta ez duz ikusiko. Eta, otxo basatia, bi, oh, bi oskaratan iren zidu kurri. Murri nire ez da sargia. Kaitorizko etxea du. Otxo aputxegi eta txea eganean da ha ha ha, ez duz ikusten eta ez duz ikusiko. Eta otxo bi oskaratan, iru oskaratan, iren txinun murri. Urrin ere, urrin, urrin oso eskarra da. Zeren urrin oso eskarra da. Apurlan eskoetxe egin du irian, otxoa kaletan zehar galdu egin da eta ezin urrin aukitu. Aire bat Iri osoa topatzeko, iri osoaren gainean, putxegin eta putxegin gel, da. guztiak aire aine ondira, bat izan ezik. Rinen etxea. Otxo gozatia zerre dago, polizare bai, nola desari egiteka txerrikun maten gatik. Krikra, krika, ez zikusten eta ez zikusko, eta otxo gozatia espetxan bukatu. abazan, ala ez bazan, zerten nina kalabazan, eta eten ala lila zentutxuko plazan. Ipune bukatu eta kitzu txorit.